Book 2 ასი ასი სმნიზედები სმნიზედები ერთხელ უკვე ჯერ არასდროს ერთხელ უკვე ჯერ არასოდეს ყოფილ ხართ როდესმე ბერლინში ყოფილ ხართ როდესმე ბერლინში არა ჯერ არასოდეს. არა. ჯერ არასოდეს. ვინმე არავინ. ვინმე არავინ. იცნობთ აქ ვინმეს? იცნობთ აქ ვინმეს? არა. აქ არავის ვიცნობ. არა. აქ არავის ვიცნობ. კიდევ მეტი აღარ. კიდევ მეტი აღარ. კიდევ დიდხანს რჩებით აქ? კიდევ დიდხანს რჩებით აქ? არა, აქ დიდხანს აღარ ვრჩები. არა, აქ დიდხანს აღარ ვრჩები. კიდევ რამე, მეტი არაფერი. კიდევ რამე, მეტი არაფერი. გნებავთ კიდევ რაიმეს დალევა? გნებავთ კიდევ რაიმეს დალევა? არა აღარაფერი მინდა არა აღარაფერი მინდა უკვე რაიმე ჯერ არაფერი უკვე რაიმე ჯერ არაფერი მიირთვით უკვე რამე მიირთვით უკვე რამე არა მე ჯერ არაფერი მიჭამია არა მე ჯერ არაფერი მიჭამია კიდევ ვინმე მეტი არავინ. კიდევ ვინმე? მეტი არავინ. უნდა ვინმეს კიდევ ყავა? უნდა ვინმეს კიდევ ყავა? არა, მეც არავის. არა, მეც არავის. ციგნების შეკვეთა და უახლესი ვერსიების ჩამოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: www წერტილი book2 წერტილი de